บุ๊กทูเก้าสิบเอ็ดเดวิดต์อีเดันอนุประโยครองลงมาที่หนึ่งซาวิสเนเรเชนิเซซาดาเยเดนหวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Vreme će možda sutra biti bolje. คุณทราบได้อย่างไร Odakle znate to? ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น Ja se nadam da će biti bolje. เขาต้องมาแน่ On sigurno dolazi. แน่หรือ ดัลีเอโตซิกูโนดิฉันรู้ว่าเขาจะมา znam า a o น dolazi เขาโทรมาแน่ on će s i g u น n o pozvati จริงหรือ stvarno ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา Ja verujem da će zvati. วายมันเก่าแน่ๆ Vino je sigurno staro. คุณรู้แน่หรือ Znate li to sigurno? ดิฉันคิดว่ามันเก่า Ja pretpostavljam da je staro. หัวหน้าของเราดูดีมาก Наш шеф добро изгледа. คุณคิดอย่างนั้นไหม с м a т р a т е ли? ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว с м a т р a м да чак врло добро изгледа. หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ ๆ Šef sigurno ima devojku. คุณคิดอย่างนั้นจริง ๆ หรือ Verujete li stvarno? เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว Vrlo je moguće da ima devojku.